Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 27, 380 Kinilala ng Romanong Emperador na si Teodosio ang Kristyanismo bilang opisyal na reliyon. Sa kanyang kautusan, inihayag ni Teodosio na bilang mamamayan ng Roma kailangan nating isabuhay ang relihiyong ipinamana sa atin ng San Pedro na Apostol. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.